Allah subhanahu wa ta'ala fa inna falaha almu'min falaha almuslim fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah yakunu bitaqwa Allah azza wa jal katika kufaulu mwanadamu hapa duniani na kesho akhira kupo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufata maamrisho yake na kuepukana na yale makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hatutofanya hivyo basi tutakuwa ni miongoni mwa watu tulopata hasara Allah ameshathibitisha kuwa wanaolifanya wanaolifanya hilo la kumcha Allah kwa kufata maamrisho yake na kuepukana makatazo yake hao ni watu walofaulu akasema inna lilmuttaqina mafaza hakika wale ambao ni wacha Mungu kwa hakika wameandaliwa sehemu ya kufaulu nayo ni sehemu ya janna ya Allah tabaraka wa taala wapenzi watukufu wa Islam ibada hii ambayo twaizungumzia leo kathiru minna taghafalna anha wengi wetu tumeghafilika nayo ibada ya mtu kujifanyia mahesabu nafsi yake kujihesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa kesho siku ya kiyama ibada hii watu wengi wameghafilika nayo utapata watu wapiga mahesabu ya biashara zao wapiga mahesabu ya wake zao kwamba na mke mmoja ataka kuongeza mwingine na mwingine apiga mahesabu ya watoto wake apiga mahesabu ya maisha yake ya kidunia lakini hajakaa chini kujipigia hesabu nafsi yake ni mangapi ya kheri imeyafanya yatakayomsaidia kesho siku ya kiyama na hakai akapiga mahesabu kuwa ni mangapi ambayo ya shari ameyafanya ili aweze kujirekebisha na kuyawacha hayo mambo ya shari arejee kwa Allah tabaraka wa taala fa inna muhasabata nafsi yu'inu almuslima ala arruju'i ila Allah tabaraka wa taala mtu ikiwa atakuwa na ibada hii ya kujihesabu nafsi yake basi itamsaidia yeye kurejea kwa Allah tabaraka wa taala na pia itamsaidia kuangalia katika yale ya kheri aliyoyafanya ni wapi amepunguza ili apate kuzidisha na itamsaidia kuangalia yale ya shari aliyoyafanya ili aweze kuyawacha na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala فإن هذه العبادة لها منفعة منفعة عظيمة للمسلم ibada hii ya kujihesabu nafsi ina maslahi na manufaa makubwa sana kwa Muislamu lazima ujifikirie ujiangalie na ujitazame uangalie ni wapi umekosea urekebishe ni wapi pale umefanya ukafanya kwa upungufu ili ufanye kwa ukamilifu zaidi kwa hiyo ni ibada muhimu sana ambayo watu wanatakiwa waikumbuke na waifanye kama vile alivyokuwa mtume na maswahaba zake na watu wema walopita katika aya ambayo inatuamrisha kufanya ibada hii ni aya ambayo ipo katika suratul hashr Allah tabaraka wa taala anawaita waumini akisema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini mmemwamini Allah mkaamini mitume wa Allah mkaamini vitabu vya Allah mkaamini malaika mkaamini ya kuwa kesho kuna siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala na kuulizwa kwa yale ambayo tumeyafanya hapa duniani kwa hiyo Allah anawaita nyinyi waumini wenye imani ya namna hii akisema ittaqullah jambo la kwanza atuhusia Allah katika hii aya tumche yeye Allah tabaraka wa taala kwa kufanya yale aliyotuamrisha vile vile kuepukana na yale aliyotukataza kisha jambo la pili atuamrisha katika ibada hii ambayo tuizungumzia leo waltandhur nafsum ma qaddamat lighade na nafsi iangalie na ijipatie mahesabu au ijifanyie mahesabu kuwa ni kitu gani ambacho imetanguliza cha kumfaa kesho siku ya kiyama hapo utaona Allah tabaraka wa taala ameleta tabir waltanzur nafsum ma qaddamat lighad utaona Allah ameleta taabiri ya kuwa nafsi iangalie ni kitu gani imekifanya cha kheri kwa ajili ya kesho kesho hapa imekusudiwa nini ni qiyama fahadha dalilun ala anna alqiyama qariba inaonyesha kuwa qiyama kiko karibu sana kesho Allah anasema kesho kumaanisha kipo karibu kwa hiyo watu wapate kujiandaa wajihesabu nafsi zao waangalie ni kitu gani ambacho wamekitanguliza kwa Allah tabaraka wa taala kitakachowanufaisha kesho siku ya kiyama kisha Allah akarejea tena wattaqullah na mcheni Allah tabaraka wa taala analeta taukid katika kumcha yeye subhanahu wa taala kwanza ameanza ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah na vile vile mumche tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu huku kumcha Allah ndiko pia kutakupelekea we mwanadamu upate kukaa na kuifikiria nafsi yako na kujihesabu nafsi yako kuwa ni mangapi umeyafanya ya khairi ni, ni mangapi umeyafanya ambayo ni ashari ili uweze kurejea kwa Allah tabaraka wa taala kisha Allah akatupatia habari inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ni mjuzi kwa yale ambayo mnayoyafanya chochote katika huu ulimwengu tunachokifanya kiwe ni kidogo kiwe ni kikubwa kiwe cha dhahiri kiwe kimefichika Allah subhanahu wa ta'ala anakijua wa intaku habban katika aya suratul luqman Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa intakun mithqalatun Naam. Mithqala habatin min, min khardalin ataina biha. Ikiwa mtu amefanya jambo dogo jema au jambo dogo ambalo ni ovu basi litaletwa siku ya kiyama na mtu ataambiwa kwamba ulifanya hili na ulifanya hili. Kabla ya kufika huko tuangalie hapa kwanza. Umefanya mangapi ya kheri, umefanya mangapi ya shari? ni mangapi madogo ya shari umeyafanya uyarekebishe ni mangapi ya kheri ambayo umeyafanya ili upate kuzidisha zaidi uende kukutana na Mola wako ilhali ya kuwa ni mtu umeshajifanyia hesabu na kama ilivyokuja katika mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho watu wema waliopita kuwa mwenye kujifanyia hisabu kwa sasa hivi akiwa hapa duniani basi hisabu yake kesho akhera itakuwa iko nini ipo hafifu Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika kusherehe hii aya ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun asema ay maana hii aya waltanzur nafsum ma qaddamat lighad hasibu anfusakum qabla an tuhasabu maana yake ni kuwa jihesabuni nafsi zenu kuanzia sasa kabla hamjahesabiwa siku ya kiyama wanzuru na muangalie madha iddakhartum li anfusikum min al-a'mali salihah ni kitu gani ambacho mmejiwekea kwa ajili ya nafsi zenu katika mambo mema katika amali saliha liyaumi maadikum wa irdhikum ala rabbikum kwa ajili ya hiyo siku ambayo mtadhihirishwa kwa Mola wenu na vile vile mtarejea kwa kwa Mola wenu kwa Ibn Kathir katika kuelezea waltandhur nafsu ma qaddamat lighat asema watu wajifanyie hesabu nafsi zao kabla ya kuhesabiwa na mtu aangalie ni kitu gani cha kheri ambacho amejiandalia amejiwekea akiba itakayokwenda kumfaa kesho siku ya ya kiyama akasema ibn kathir akiendelea kusherehesha hii aya asema wa'lamu annahu alimun bijami'a malikum wa hawalikum jueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa mambo yenu yote matendo yenu yote mnayoyafanya hali zenu zote Allah subhanahu wa ta'ala anazijua la takhfa alaykum minkum khafiya hakuna au hakuna kitu chochote kwetu sisi ambacho kitafichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghibu anhu min amwalikum jalil wala haqir wala hakuna kitu ambacho kitakachofichikana kwa Allah tabaraka wa taala ima kiwe kidogo au kiwe kikubwa vyote vitadhihirika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yauma tubla as siku ambapo siri zote zitafichuka leo hii kila mmoja yuko na siri zake yuko na mambo yake ambayo anayafanya huko akiwa mwenyewe hakuna mtu anayemuona isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala kujiangalie katika zile siri zako zilikuwa za khairi au za shari jiangalie kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yaraka wa yanzuru ilaika hinama ta'malu hadha alladhi ta'malu Allah akuangalia akuona vile ambavyo unavyofanya vile ambavyo umeweka siri zako laisa hunaka shay'un takunu makhfiya 'inda Allah yawm alqiyam hakuna kitu ambacho kitakuwa kimefichika siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile Omar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikuwa akiwaambia watu ayuha nas enyi watu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu jihesabuni nafsi zenu kabla hamjaenda kuhesabiwa kesho siku ya kiyama wazinu a'malakum embu jaribuni kuzipima zile amali zenu mziweke katika mizani je zitawasaidia siku ya kiyama ziwaingize katika janna ya Allah tabaraka wa taala au zitawaangamiza zikawatupa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu ajiangalie na ajifanyie mizani ya zile amali zake vile vitendo vyake anavyovifanya hapa duniani asema Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu watahayyau lil'irdhi al-akbar na mjiandae kwa ule mdhihiriko mkubwa watu wote watakuwa wameletwa katika mahshar mbele ya Allah jalla jalalu eh, ambaye hakuna mfalme siku hiyo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atatoa atatoa hukumu tena hukumu ya uadilifu wala yudhlamu hakuna mtu ambaye atadhulumiwa chochote Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo atahukumu kila mtu apewe haki yake ilikuwa wewe wafanya mabaya utalipwa mabaya ilikuwa wafanya mazuri utalipwa nini utalipwa mazuri yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wakati huo wa kiyama mtadhihirishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala hakuna chochote kitakachofichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala eh, hii ya athar ameipokea Ibn Kathir katika tafsiri yake akizungumzia maneno haya ya Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu وقال الحسن البصري الحسن البصري huyu min akbari tabi'in atueleza maneno haya akisema innal abda la yazalu khairin ma kana lahu wa'iz min nafsihi mja ataendelea kuwa yupo katika khairi atakuwa katika khairi ikiwa yeye atakuwa aipatia mawaidha nafsi yake ukakaa siku moja na nafsi yako si mtu mwingine wajiambia we mwenyewe ni mangapi umefanya ni mangapi umekosea ni kwa nini wafanya hivi waongea na nafsi yako tatakallam maa nafsik kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa unaendelea kuwa wewe katika khairi wa kanatil muhasabatu min himmatihi na ikiwa wewe kule kujihesabu nafsi yako ikawa ndo hamu yako ndio pupa yako basi utaendelea kuwa wewe katika khairi kwa sababu mtu anayejifanyia mahesabu mara nyingi anaangalia kuna hasara ngapi amezipata na kuna faida ngapi amezipata ikiwa kuna faida anafurahia kisha anazidisha mapato yake ikiwa kuna hasara anajiuliza ni wapi nimekosea mbona hii hasara imekuwa kubwa hivi watu hufanya hivyo katika mali zao eh, katika biashara zao lakini jaribu na ufate ibada hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kujihesabu nafsi yako kwa ajili ya kesho akhera usio wajipigia mahesabu ya hapa duniani ukasahau kesho kuna mahesabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia ibada Allah wapenzi tukufu wa Islam Ramadhan yantahi wama baqiya minhu illa ayyaman ma'duda Ramadhani naisha tuseme imeshamalizika Ramadhani hakuna siku zimebakia isipokuwa siku chache sasa kila mtu ajiangalie katika haya masiku ambayo yamepita kuanzia tarehe moja mpaka hivi leo tarehe ishirini na moja tuko Ramadhani ya na moja hizi siku zote umefanya nini la faida la kukufaa kesho akhera jiangalie ujipime nafsi yako je umefanya ya au umefanya ya shari je umefanya ya ili upate kuzidisha au umefanya ya shari ili upate kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kila mmoja ajipime منذ أم, أم بدأنا رمضان إلى يومنا هذا ماذا عمل لغد tokea tumeanza ramadhani mpaka tumefika hapa kila mmoja ajiangalie na ajipime ni kitu gani amekifanya kwa ajili ya kesho akhera kwa ajili ya kumsaidia au kujisaidia yeye nafsi yake kesho akhera hal istafada min hadha shahr je umefaidika na mwezi huu am khasira minhu au umepata hasara labudda budda an tufakira fi hadha wa antandhura fi hadha angalia jambo hili umefaidika na huu mwezi eh, mambo mangapi ya khair umepata hasara na umwenzi mambo mangapi ambayo ni ya shari lazima uji, uji, ujifikirie kwa sababu hakuna mtu ana guarantee kuwa ramadhani ijayo atakuwa hai sasa kama hukujitahidi sasa hivi basi elewa kwamba eh, huenda e, ukaondoka katika hii dunia hali ya kuwa umepata hasara e, eh, kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akisema eh, ya kuwa amehasirika amehasirika amehasirika amehasirika nani huyo ramadhani imeingia na ilhali hakusamehewa nani hakusamehewa madhambi yake yani ramadhani imekuja mwezi wa maghfira mwezi wa rahma mwezi wa kuacha huru na moto lakini ikawa we bado uko katika madhambi yako haujasamehewa kwa hiyo hiyo ni hasara na huko ni kukhasirika kuliko kukubwa ikiwa umefanya ya kheri katika haya masiku yaliyopita basi zidisha katika haya masiku yalobaki usirudi nyuma nake kuna wengine ufanya hivyo wakifika katikati wamechoka wanarudi nyuma tuangalie mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafunzo yake bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha atueleza kuwa kana an nabiy sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashri alawakhir ma la yajtahidu fi ghairi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi siku za mwisho mwisho za Ramadhani kumi la mwisho hili alikuwa akijitahidi zaidi kuliko vile alivyokuwa akijitahidi katika siku zilizopita kwa sababu Ramadhani inakwenda na tayari ameshajua yeye kuwa Ramadhani hii inamalizika na ha, ha, hana garanti ya kuwa anaweza kuipata Ramadhani nyingine. Kwa hiyo akawa anafanya bidii akikaa itikafu msikitini eh, kuitafuta au kutafuta usiku wa Lailatul Qadr akifanya ibadati nyingi au ibadati tofauti tofauti mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikiwa wewe katika hayo masiku yaliyopita ulikuwa ukifanya kheri basi zidisha khairi zaidi katika haya masiku yaliyobaki ya na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kama vile ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha vile vile kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamsha wake zake eh, ili waende kufanya ibada kiwatoa wake zake kufanya ibada kwa sababu ya kumalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kheri na kuchuma zile thawabu ambazo zapatikana ndani yake wa in kunta kasirta min hadha shahr bilkasad ikiwa wewe umepata hasara katika humwezi kwa kufanya uvivu wa kufanya yale mema ambayo tumeamrishwa kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan fa alaika aidan birruju' ila rabbika basi ni juu yako kurejea kwa Mola wako au masiku yaliyopita ikiwa labda ulifanya makosa ukawa ni mvivu wa kufanya ibada basi jitahidi katika haya masiku yaliyobaki rejea kwa Allah utubie muombe Allah msamaha rejea kwa Allah kwa kusimama usiku na kusali rejea kwa Allah kwa kuleta maombi dua rejea kwa Allah kwa kumnyenyekea Allah ya Rabbi huko nyuma nimefanya makosa nimepunguza sikufanya ule ukamilifu wa ibadati basi na kuomba kwa hiki kipindi kilichobaki uniwezeshe niweze kuyafanya haya kheri na umalizie mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa wewe uko katika hali nzuri fa inna rabbaka tawwabun ghafurun rahim hakika mula wako ni mwingi wa kutoa msamaha na ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma msikate tamaa kama umefanya makosa usikate tamaa wala taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Usikate tamaa ukasema mimi huko nyuma nilikosea na basi sasa mimi ndo hivyo hivyo. La, rejea kwa Mola wako atakupokea. Allah Subhanahu wa Ta'ala afurahi sana kwa mja ambaye amepotea katika madhambi kisha kafanya nini? Akarudi aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبين وتكوف إسلام أوصيكم مرة أخرى بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون كما رنجين توسيانا شاء الله سبحانه وتعالى وحقيقة wamefaulu wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine twasisitiza kuwa tusiwache ibada hii ya kujihesabu nafsi zetu kabla ya kesho siku ya kiyama tujipigie mahesabu tujiangalie ni wapi tumekosea turekebishe ni wapi ambapo tulikuwa tunafanya vizuri ili tuweze kufanya vizuri zaidi Allah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 عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم التف بنا فيما جارت به المقادير هون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة